go yi ng le go ge chang de to na yo ku a la la lo lo ta yo ji li leng go in ta gu lo lo ngala kranda jam so ta na yo ku ala ma lo lo ta ya ji lin go ji e ka nya a ser ma so ngi e ma lu nu ta gu ala ma ingla nga thom chin di cha na yo ku ala ma lo lo ta ya ri ni ning go in da ston ja so ni ta ma lo nu ta gu ala ma lo lo ta ya ri ni ning go e cho lo ma lo so ni ta lo ndu me ku ala ma lo ཁས ཁས ཁས ཁས

마자나가 여기 인도 저거 터리 인고 아 저거 소자가 도도 가다 밍 마치는 노마도 인고 마주인고 아트서 자가도도 총어찰만기노 코트즈인고 아트서 자가도도 영어들나 영어들나 치그름도인고 아트서 자가도도 ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Lā, lā, mi ā, ā, lōng yōng chigāyāla, shangyari se rāla zhigāyāla, lā, lā, mi ā, ā, lōng yōng chigāyāla, ye chōman dhigachāyā, se. ngalag na yong kur ngag ma ye yo la la mi a no yong chi ga ye din chon cha tha nga he na ye thong la la mi a no yong chi yin ye chig la la mi yong na da le la la mi la ishan yari jera alazgu lingu alawalo lo chil yeho khail khamal aniga cha ga ju gu ala ga lo lo ta ya ji lin gu ye khwa ayo nan ge jan cha ying gu ala ga lo lo ta ya ji lin gu khwa ha mi ti gu ala ga lo lo ta ya ji nya ga da sha ga ala ga lo lo ta Kyo na rangga jan cha ingu a la lo lo ta ya ya ri lin gu. lo lo ta ya ya ri gu ya ri ri lin lo lo. Siang ya ri si ra lo lo. yewen huay lam nam u kar gung zu ni go a chak so ja ga lo do yewen ser mi chir gim

마음이 가장 천하리디타 아트가 소자가도도 초마르그니가 고트리 용타 아트가 소자가도도 초마르그니가 고든리메코 아트가 소자가도도 나마무니 안조수카인고 아트가 소자가도도 야리도 야리리 레고 아트가 소자가도도 तो कंकर कंकर इस ते मोदु नीगो आटक सो जाग दो दो दो रमर अनिगा आना दो माना रिन गो आटक सो जाग दो दो रर तरचिन गोदन तोनुम रिमे को आटक सो जाग दो दो चोरदा चायग कुन इम अनुम रिना आटक सो जाग दो दो

ᱡᱚᱨ ᱯᱚᱱᱥᱮᱨᱩ ᱠᱷᱩᱱᱤ ᱫᱚᱢ ᱟᱱᱤᱢ ᱨᱤᱱᱟᱜᱚ ᱟᱴᱨ ᱥᱚᱡᱟᱜ ᱫᱚᱫᱚ ᱜᱚᱦᱟᱢᱵᱚᱢ ᱪᱚᱞᱟ ᱪᱚᱢ ye anye ga ana go ma na ri yin go a tra so ja ga do do na chun da nga da so yin go a tra so ja ga do go ཡིན ཁ ཟུང ལ ཁོ ཡང ཆི རི ན གོ ཇུ མ ལ ཁ སི ཁ ལ ཁོ ཡང ཏ བ ཅན དེ ཏ ཏ ཏ ར མ ཁ རུ ལ ཁོ ཡང ཕ ན ཡོ གོ ཡིན མ ཤ ཟུང མ ཁ Yīngā lāvā sā lā lā kō, tīrī na gō, kā shā pātik lā kō, tōm jā dā sūdhī. Yīngā lā tā rūmā

Ech omnar tula zorok ila la muni ko, churke di zulok sem chohi go. Ing anar tiga tarma zo nagan chunga yo ko, tigan zam tiga ngonga yo ko. Ech chargin zor jal ila la muni ko, nagan go zo honga sem chohi go. Oh, yeah!

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས rā chī ཁས rā ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས chīgī ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ᱛᱟᱜᱥᱚ ᱡᱟᱜ ᱞᱚᱫᱚ ᱥᱟᱭᱟᱨᱤ ᱞᱮᱝᱜᱚ ᱟᱛᱟᱜᱥᱚ ᱡᱟᱜ ᱞᱚᱫᱚ ᱥᱟᱣ ᱠᱟᱫᱟᱝ ᱨᱤᱭᱚᱜᱚ ᱟᱛᱟᱜᱥᱚ 행아 남춘선 그 어머니 사생 그리긴고 아트서 자가도도 나 정서 마나가 동리오고 아트서 자가도도 지도도 탄소 마서 티자고 아트서 자가도도 나 같이 좀비 다들이긴고 Inga changa mga la kaang ki zung da go, atag so jaga lo lo, chig la xigme ka maasari ti ra 인다 토포치야 안제나 통구 알로로 타야리는 곳 헹마샤 무카자 호르무인 곳 알로로 야지는 곳 에조 예 조디카 통통 예나 통구 알로로 야지는 곳 ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས من تو كان دلك غادان اتنغو الاو لو تياري لينغو يا يا ديغو يا ديري لينغو اتغسو جاغ لو لو جو تنغو لا او كين ديغو غو اتغسو جاغ chose che dogri imen ta ne ri de la a tog so ja ge do do ya go e chan nga mga la kankiri yogo, atkiso jaga lo lo, cho chan ni mandi kado chayari shoko, lo lo, hindi no tomchila andan lo lo, cho tomni darimina chan nga zureko, atkiso lo lo,

indi chaga ni erim var mani gu adama lo lo ta yaji lin gu ingi do ra z kem ta ra ni ta gu i chu la ma sho ra gu indi gu gu Ini ta maru khu nin da koz gu ni ta ala ma lo lo ta ya ya ri lin go Ye chok la ma shu ra yang ham zi gu go Che nye ma ri ma ri ma na ya zaiento yariveros uhm old者 lingaz At cima soja al oho Kyawu niko Cherhwi, cumanakya chung hua men la lu de la ma di ge ge a zhe su jia ye cho ma yi ge ma cho ha do go ya ri zo ge a zo so ja ge lo lo de go ya zhe

tuge tsung la mi nga che er tu jao zi a la ma lo lo ta ya ya di lin gu yun gu ya sung gu da nam tar yin gu a la ma lo lo ta ya ya di lin gu yo İşgram daralığında sosullu yitik alamal olu taj ayacilin goy. İn adesin khun bi min zartulu yitik alamal olu taj ayacilin goy. Duhutçağa sungu önam tereyin goy alamal olu taj ayacilin goy. Yıl ışığa sungu önam tereyin goy alamal olu taj ayacilin goy.

yani tari adu dong zu ta ma la ju adu zu ni ta wo sa adu dong zu yang ja ge ji adu na ka shen ji adu chi ja yang ya ma na mi nga cha ya adu lo nga mi yang itu di anu dong zu ta ma ju han du zu di ta song han du dong zu ta ju ge ji han du na de shen ji an ja ma yang ye mi nga ja ya han du do nga ta shu mi an du ta yang ji ge cho song han du zu ga ta la mi an du tu ta ka shen ni ta ni ta an du dong zu yang ma yang ma ni an

조샴 니즈가 문다 미트그 아다말로 야지는 거 이치 고라위 종에 지통아 항스 아다말로 yāchī shīngī chē jā ā lā mā ā kiwang gu dang ngi er ka ga si tong zi a la ma lo lo ta i ta shin ji ja ma ma na i chi i

İndi ho çunduk Topa kitalolar niyasın kolar ılınır Hindi ırgın da aksama Yanyayı da talolar niyasın koyar ılınır Hatamu mıhtı Yang darsın çayının lolar niyasın kolar ılınır Yanga doğni kala yung yarada da go mi asr ko da yung za cha yung ga za mi yung mi eh, za yung ri da ta lo la mi a san ko lo du lu na di yung ha ta mo

Yunga utkaabdi uh, izgidilolami asniko oladilinaji Aas yunga ari ari ari ari dunga na yon ka nandu yosi. Yesu ni kandu sina, yon tayari lingosi. ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

İkilinci naşın şirkeyin alamal olup da yaya dilini yer. Ah, kulun yolun, kulun yolun. Sen yari siraladıkling kulun yolun, kulun yolun. Yenginin akın günün akırızı kulun yolun, kulun yolun. Tejik na nyun pa nung sung tse ku ku nung ya nung, ku nung ya nung. Ir ngak cha na ma ra cha tsukare ku ku nung ya nung, ku nung ya nung. Ir ngak ngak na

Atkoso jag lolol, liksomalitya'시ка queryogaylang ka Atkoso jag lolol. vængan sondhukan ngest ngartung jambam tam ekhudi ni go atag so jag do do cholam la shel emen ngartil ti yari du yari di lengo a tg so ja ge du du xiang yari si ra la chilga ma mo cha chig chan da ma ri re la a tga so ja ge nga yari di lengo atra so ja ge lu do xiang yari si da la de di lengo atra ཡང ལ བ ཅང དེ ཐོན རེ སེ གོ ཨ དག སོ ཇ གེ ལོ ལོ ཅག ལ མལ དེན ཚལ ཉི གེ ཇེ ཏན ཅེ ལ མལ ཅ ད ཉི གེ ཇེ རེ ཟེ གོ ཨ དག སོ ཇ གེ ལོ ལོ ཉི ཅུ ཁ ཁུ མི དང ཡེ ད ཇེ རེ ཡེ ནང གོ ཨ དག སོ ཇ གེ ལོ ལོ ཨ

Yaman se mu shaman cho sar kun chang gu ala ala ya ri lin gu chi sa sar kun chi sha sa kun ye no kha na mi ku a la lo lo ta ya ri lin Icha londo yi e nunda ka nami ku a la la la ta bin a la la la ta pechoy gele kso ga chmoz gin alol olo tay ari nin go lekkadine aso ari adu yari yon yari adin cho ache cho qa yon jo jo ye ye chu shi ma ya la ti yong le no ye

yari yari atrasan ko yari lengo tangstam na she ma atrasan ko dabin ni go ta chori nga ma atrasan

he tsa ga lo lo je de go go je lo lo cha mu da go lo lo lo lo lo lo lo lo

Алала коркан гатун ол о сиркан аргоч зоён и тун ол о лусун закори а ол ярилин ол сермони ол о чештул хин и ол о и ол о ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས lakini do no tong lo lo nyor tu o ya tong lo lo ya ri ni ngo si i tong mo la ge tong lo lo no he ni go ma wa mo ni ge tong lo lo li su lo ja panu tong lo lo

kaya mtiye nayaoko kaya ilalala yariyeye inga naga lu ji cha na yo ko la la la ya ri e e zu ning di yin di mu sa ya le na yo ko la la la ya ri e e zu ning di wa kha chi li nyo li ji go kha la la la ya e di 现在俺终生终年经过，开一拉拉拉呀的哎哎都难过。现在俺终生的个有哪样过？开一拉拉拉呀的哎哎都难过。现在生活呢，又能咋样过？开。 Kini chama khadi nyongri di go kaya ila la la yari e nyongri yari. Oyoy! Gungo ay ngone ya

Hingi voktokilu in filti